Awit, Kabanata, 80 Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose, na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Yahweh, makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutsain iyong pinayagang pagtawanan kami ng kaaway namin. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kamit, sa kahabagan mo kami ay iligtas. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan matapos ang tao rooy palayasin. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nagugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundukay kanyang naliliman. Mga punong sedar, naliliman, pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat. Ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Bakit mo sinira? Sinira ang pader. Kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa saparang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ito ay sinunog, sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa galit mo at puot ay iyong harapin nang sila'y malipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magpabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami, pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kamit, sa kahabagan mo kami ay iligtas.